ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Jie atidarė bedugnės šulinį ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tartum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skiriai, ir jiems buvo duota gale, kaip turi galę žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žoliai, ne jokiam žalumynui, ne jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo anspaudo. Bet jiems buvo leista nežudyti žmonės, o juos kankinti penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skėrių išvaizda panaši į žirgų parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai panašus į auksą, jų veidai tarytum žmonių veidai. Jie turėjo plaukus panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys. Jie turėjo šarvus, tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys galybės vežimų ir žirgų, bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas panašias į skorpionų ir geluonis uodeguose. Jie turi galę kenkti žmonėms penkis mėnesius. Jie turi savo karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas o graikiškai tas vardas Apolijonas. Pirmoji neganda praėjo. Štai iš paskos eina dar dvi negandos. Ir sutrimitavo šeštasis angelas. Aš išgirdau balsą nuo keturių ragų auksinio aukuro stovinčio Dievo akivaizdoje. Jis įsakė šeštajam angelui turinčiam trimitą. Paleis keturis angelus kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. Ir buvo atrišti keturi angelai, parengti nustatytą valandą, dieną, mėnesį ir metais, išžudyti trečdalį žmonių. Jų kariuomenės skaičius, aš išgirdau jų skaičių, buvo du mirijadai mirijadų raitelių. Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais, ugnespalviais, violetiniais ir sieraspalviais. Žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų piktenybių, nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų. Mat žirgų gale jų nasruose ir uodegose, jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas kuriomis kenkia. Bet kiti žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų demonų ir aukso, sidabro, žalvario, akmens ir medžio stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat nesiliovė, žudę, būrę, ištvirkavę ir vogę.